kadhalika haya inapelekea istishaaru muraqabati ahadin minan nas mimman mimman tara fihi muslaha wattaqwa da fi'li ay shay'in haya inapelekea kutambua kule kujichunga mmoja katika watu kuwachunga katika wale ambao nawaona kwa wao kuna wema kuna uchaji cha kufanya kitu ambacho miongoni mwa vitapelekea kuonekana kwamba yeye ni ovyo, Yaani anapelekea mtu kuwa namna gani ya kuishi na watu, kwa sababu inapelekea murua kwake yeye, inapelekea kuwa na murua, kujua kuchunga na namna ya kuishi na watu. wa khaliqin nasa bihuluqin hasan Mtume anasema ishi na watu kwa tabia zilizokuwa njema, tabia za haya ya kiimani, na ukajua namna ya kuamiliana na ukaweka watu katika daraja zao. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliambiwa na Saidi ibn yazida al-Azdi radiyallahu ta'ala anhu, alimwambia سعيد بن يزيد الأزدي علي مميم صلى الله عليه وسلم أوصني نوم ونوسيه من الله قال بأوليك أن تستحي من الله عز وجل كما تستحي من الرجل الصالح نكوسي ومونيحة يا الله يا الله umwonee haya Allah azza wa jalla kama unavomuonea haya mtu mwema ndio ili wengi katika wanazidi haya ba kwa sababu ya wema wao au nafasi zao katika lakini muonee Allah subhanahu tufunza mtume anamfunza أن تستحي من الله عز وجل كما تستحي من الرجل الصالح نكوسي أموني حيا الله كما أموني حيا متمهم حين منينو يمتوم صلى الله عليه وسلم حديث الصحيح أمي سيهيش العلامة الألباني كتك الصحيحة حديث أمي بكيا الإمام أحمد رحمه الله تعالى al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala kwa hiyo haya mtu wako ni au kaka au ni haya hii ndio mwanzo ambaye anatakana yeye paswa kwa neema haya inapelekea mtu kuwa na heshima heshima tume sallallahu alayhi wasallam tume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na tabia ma katika tabia zake Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa nazo ni haya na Allah subhanahu wa ta'ala amethibitisha hayo katika Qur'an wa innaka la'ala khuluqin adhim na hakika wewe uko juu ya tabia zilizokuwa njema tabia zilizokuwa tukufu sasa haya zina mtu kuwa kiigizo chema haya zinamfanya mtu kuwa ni kiigizo kilichokuwa chema tupige mfano wa watu wawili wa kwanza katika mwanamume na mwingine katika mwanawake tukimwangalia Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam mara dhikr kama fil aya katika surah al-qalam ambayo utaji wake ulishapita kama ilivyokuja katika aya katika surah al-qalam wa innaka la'ala khuluqin adhim lakini imekuja katika hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه سعد بن سنان بن مالك سعد بن مالك بن سنان Raza Allah ziwe juu yake natuambia kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ashadda hayaan min al-adhara ay min al-bikri Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na haya mno kuliko mwanamke mwanamwari mwanamke bikra ashadda hayaan min al-adhara khidri kuwa na haya mno bikra iwa katika sara yake katika nyumba yake aliyositiriwa na haya yalikuwa ni maisha ya mtume sallallahu alaihi wasallam iweje wewe mwanamke wa Kiislamu binti wa Kiislamu unatembea hadharani wanaume wanajifunika wanainamisha macho yao huna habari unaongea unatafuna barabarani na mengineyo mengi mbele za mtu mtu huna haya na huoni huoni vibaya huoni kisisi hebu angalie mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye lakadekana lakum fi rasulillahi uswatan sanatan liman kana yarju Allah wal yawmil akhir kwa hakika pamekuwepo kwa nyinyi kwa mtume wa Allah kiigizo chema kwa yule ambaye anamtarajia Allah na siku ya mwisho liman kana yarju Allah wal yawm al akhirah kwa yule ambaye anataraji kutaraji kuonana na Allah na siku ya mwisho hivi ndio alivyokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa na haja sana lakini katika upande wa wanawake ni yule ambaye tuliyemtolea mfano aliyekuja kuwa mke wa Musa alayhi salatu wassalam lisaleh baba yake alikuwa ni mtu mwema katika Allah subhanahu sifa yake na wake katika Qur'an tulivyotangulia fajaatuhu ihdahuma tamshi ala istihya'in mmoja wapo akamjia Musa anatembea katika hali ya kuona haya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana Allah mitaja katika suratul al-Qasas al-Imam rahmatullah ta'ala alayh anasema sema mshi ala istihyain akasema الحرائر ni mwendo wa watu waliokuwa huko kama ruwiya an amiri almu'minin Umar radhiyallahu ta'ala anhu qal kanat mustatiratan bidir'iha alikuwa mwanamke huyu amekuja kwa Musa amejistiri kwa kutumia mkono wa gauni lake wa dira lake ule mkono wake ile nguo mkono wa nguo ule ameuweka usoni mwake ili asionwe sura yake na hii ni haya mwanamke anapotoka nyumbani mwake au anapokuwa mbele ya wanaume ambao ni ajnabi haya inawalazimu wao wasionwe na wanaume ajnabi huyu kaja hali ya kuwa mustatiratan umar hii ni tafsiri ya salaf mustatiratan bikubbi diriiha amejistiri kwa kutumia mkono wa nguo wa gauni lake wa dira lake ibn abi hatim rahimahullahu ta'ala katika tafsiri ibn kathir ya ibn abi hatim abdurrahman ibn muhammad ibn idris al-mundhiri الله تعالى akitaja maneno ya Umar radhiallahu ta'ala anhu mshi ala istihiyai ati tamshi ala istihya amekuja hali ya kuwa anatembea akiona haya qaila awajiha akisema tumia nguo yake iliyo aliyoiweka usoni mwake huku zungumza maneno kwamba inna abi yad'uka liyajiziaka ajra ma saqaita lana maneno yanazungumza uso umefunikwa na nguo yake qailatan hali ya kuzungumza bithaubiha akitumia nguo yake ala wajhiha ikiwa usoni mwake laysat bisalfa'in kharajatin ولاجة هذا كلام عمر رضي الله كلام عمر رضي الله تعالى عنه yamekuja kwa, kwa sanadi iliyokuwa mwanamke huyu mwanamke siri mwanamke jeuri wa maneno aljawhar rahimahullah anasema aljaria salita kwa mwanamme anakuwa ni jasuri mwanamme jasiri haogopi lakini kwa mwanamke inakuwa ni jaria salita mwanamke ambaye hao, haoni haya chochote, aweza kutupa neno lote, si kwa mume tu, bali hata kwa watu wa kawaida. Anaweza kutoa ujeuri wa maneno, lakini yeye alizungumza mwanamke maneno yaliyokuwa na haya, maneno yasiyokuwa na ushupavu na ujeuri. Hakuwa mwanamke ni kharaja laja kwamba kazi yake kurandaranda tu aingia na kutoka, kaingia kichochoro hichi kapenya hichi. maona mkuta yeye asubuhi kumuuliza hasa, hebu niambie ratiba yako ya leo Yeye anatoka tu kaingia huku kapita huku, kaingia duka kaenda kule, asiyekuwa na haya. Waqala Sheikh Abdurrahman Saidi rahimahullahu ta'ala, akasema wa hadha yadul ala mituriha wa khuluqiha alhasani fa inna alhaya من الأخلاق الفاضلة وخصوصا في النساء وكاتي رحمة الله تعالى عليه عن تفسير آيه كتك سورة القصص نمنا يهوي منامك علي فقوجا وموسى عليه الصلاة والسلام ناكاوا يبقى كتك مونكانه وهايا أكسبنا هي نجوليشا utukufu bia zake na tabia zake dullu ala karami usuriha wa khuluqiha yulisha juu ya utukufu ya zile tabia zake na tabia zake zilizokuwa nzuri hayaa min al-akhlaq al-fadila haya ni katika tabia njema wa hususan fi nisa hasa hasa katika wanawake hasa hasa kwa wanawake hasa hasa katika kwa wanawake nam kadhalik katika jambo lililokuwa jema ili mtu kujiangalia kwamba yeye anayo tabia ya haya ambayo ni katika imani anatakikana mtu asuhubiane na watu wenye haya na ndio maana kina Abdullah kina Abi Sa'id al-Khudri wanatusimulia namna ya mtume alivyokuwa yeye ni ashaddu hayaan min al-adharat fi khidriha ana haya mno kuliko mwanamke kigori mwanawari katika stara yake al-Imam Ibn Qayyim katika Madarij as salikin anasema wa min kalami ba'd al-hukama ahyu الحياء بمجالسة من يستحي minhu ahyu alhaya ihwisheni haya haya ifanyeni iwe iko hai isife kwa kukaa na wale ambao man yastahi minhu mtu anawaonea haya watu akasema vile vile vile vile وعمارة وعمارة القلوب أو عمارة القلوب بالهيبة والح... وعمارة القلوب بالهيبة والحياة كوزي كزيماري نيويو إن قوة كان هيبة والحياة كنت قوة نولة ووغا وكتو تجامبو kulitukuza vile ambavyo linatakikana na kisheria kadhalika na kuwa na haya fa idha dhahaba lam yabqa fihi khairun pakiondoka katika moyo vitu viwili haiba ikawa mtu haogopi mtu haheshimu kitu hamuogopi mtu hamuheshimu mtu anapokuwa mtu hana haya asema mimi siogopi chochote mimi sina haya kwa sababu huyo ni hasara huyo vikiondoka viwili hivyo katika moyo hapabakii ndani yake khairi yoyote mtu huyo anakuwa hana khairi mtu huyo inakuwa si mwenye kheri katika tabia za haya zinapelekea mtu kukumbuka kaburi kadhalika na siku ya mwisho na kujiwa na sirat haya zinafanya mtu akumbuke maisha baada ya haya maisha ya kaburi na ndiyo maana wana haya hajali wala haogopi chochote anafanya analolitaka sasa haya zinapelekea tadhakuru al-akhirah tadhakuru al-qabr واليوم الاخر والحشر والصراط haya inapelekea hivyo na ile haya ambayo ni muktasar haya ya mtu kujifunza kwa sababu haya ya kimaumbile baadhi ya wakati inapelekea mtu kujifunza mambo ya dini akaona pia mimi nikionekana nafata sana baadhi ya mambo nitaonekana ah ikamfanya yeye asijifunze haya ya kiimani إن الله لا يستحي من الحق إن الله لا يستحي من الحق عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كتك حديثا بايا ما يبكي الإمام الترمذي رحمة الله تعالى عليه أنا سيما الاستحياء من الله أه استحياء من الله حق الحياة هو نهاية الله an tahfadha ar-ra'sa wama wa'a ni mtu kukadhi kichwa na vile vilivyokusikia kichwa wa wama hawa na kuhifadhi tumbo na vile vilivyokusanywa na tumbo Abdullah ibn Mas'ud na haya ni maneno ambayo anamwambia mtu الاستحياء من الله حق الحياة شكمانا نحايا كشكمانا نحايا كموني الله حق يكون هاي أن تحفظ الرأس وما غاوى هفاذي كيشوى نفيل في لفقسانيا كيشوى مناك مسكيو مدومو وليمي هو والبطن وما نهفاذي تومبو نفيل في لفقسانيا نتومبو وفكر الكوت والبلا نكمبوك موت كذلك كذلك na kuuza yani kuharibika kiwiliwili chako ukiwa kaburini waman arada al-akhirata taraka zinata ad-dunya kuikusudia akhira huwa anaacha mapambo ya dunia fa'ala dhalik yoyote atakifanya hayo fakad haya min Allah haqqal haya huyu tayari amemuonea haya Allah haki ya kumuonea haya fahadha hayaul muktasab Hii ni haya ambayo mtu ukaa darasani akajifunza kuhifadhi, uhifadhi kichwa na vilivyokusanywa na kichwa na tumbo na vilivyokusanywa na tumbo. Haya ni maneno ameyazungumza Abdullah bin Mas'ud, lakini ni katika yale ambayo yanaambiwa hukumu yake yanaegemezwa kwa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lazima mtu ukae ujue kitu gani hakipaswi mimi kuona hakipaswi kusikiliza jambo gani halipaswi kusema ulimi haupaswi kuinuka katika hilo kwa sababu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira au liyasmut mwenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho huwa ni mwenye kusikhiri au ni mwenye kunyamaza haya hii ambayo inamfanya mtu akumbuke siku ya mwisho akumbuke maisha baada baada ya dunia yanampelekea kujifunza na kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na kujichunga na Allah subhanahu wa ta'ala al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala katika madarij salikin anasema al-'abdu mata anna ar-rabb ta'ala nadhirun ilayhi أورثه هذا العلم حياء منه يجذبه إلى احتمال أعباء الطاعة العبد متى علم أن رب تعالى ناظر إليه مجا وكتوتي أتكفو ونقجوا أكفهامه كما الله نمتزامنكم وانقلي يي أورثه هذا العلم حياء منه إلمه هي <clears throat> قم يي haya ya kumuonea haya Allah yajidhibuhu ila ihtimali a'ba'i ta'a itamvuta kokota katika kubeba a'ba lile shungi jilbabu la utiifu likamvaye kuanzia kichwani mpaka nyayoni kwa sababu haya yake ni haya ya kiimani anamjua Mola wake ajua hapa Allah ananiona hata kama niko peke yake, hata kama sijali, iko siku mimi nitakwenda kuhesabiwa, nitakwenda kusimama au nitakufa, nitakaa kaburini. Kwa hiyo navaa lile juba jilbabu la haya na linakuwa linamwonea yeye la hivu. Hafidh bin Hajar rahimahullah akasema, qala ba'du salaf billaha ala qadri wa minhu ala qadri qurbihi minka, muogope Allah muogope Allah kiasi kiasi cha heshima yake kwako wewe unamwasi Allah mangapi unamkosea mangapi lakini Allah bado yeye anakupuruzia na anakutarjia na mne haya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kiasi cha ukaribu wake kwako wewe kiasi cha ukaribu wake Allah subhanahu wa ta'ala ambako kiko kwako كذلك كنا منين وما يتاجى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى وكاتي نمتع حاتم الأصم أتم تعاهد نفسك في في ثلاث سميش نفسياك وكني ما بمتات إذا علمت فاذكر ذكر الله إليك وتكب جفوز إليم نو كفهام نو كمجوا ملواك سيكمبوك امتزام والله أمباوا نكو تزام بيوي wa idha takallamta ilta ndo sawa utakapotenda amali utakapotenda jambo lolote kwa mimi nitaka nifanye jambo hili mimi nitaka kutoka mimi nitaka kufanya hili idha amilta fadhkur nadhara Allah ilayk kwanza tazama fikiria kumbuka namna Allah anavyokutazama kwamba Allah kuona wa idha takallamta fadhkur sam'a Allah minka na utakapozungumza kumbuka kwamba Allah anakusikia wewe, sikio la Allah analokusikiliza wewe. Na ukisema basi, haina haja ya kuzungumza wala hakuna haja ya kufanya lolote, kama ni hivyo, mimi na nyamaza kimya. Fa idha sakatta fadhkur ilma Allah fika, ukinyamaza kumbuka elimu ya Allah iliyopo kwako wewe. Allah anajua kupita katika moyo wako yale ambayo yanafanyiwa khiana na yote hayo Allah subhanahu wa ta'ala anayajua na kuyaelewa kuyafahamu na yote kwa hiyo inamfanya muumini akiwa peke yake akiweza watu ni mwenye kujichunga na Allah subhanahu wa ta'ala Umar radiyallahu anhu anawaambia watu alaika dania وإياك سرا وشيء وكل شيء يستحيا منه jilazimishe alaika bilalania wa iyaka sirra jilazimishe kufamba ukiwa na watu na jitahadhari sana na usiri kila wakati uko peke yako au ukiwa siri ile hujali baba si niko peke yangu niko ndani najiepushe na kila kitu ambacho kile ambacho kinaonewa haya katika kitu hicho kila kitu ambacho kinaonewa haya kitu hicho kwa sababu ya yale maneno ya Omar yaliyotangulia kadhalik man qalla hayauhu qalla wara'uhu wa man qalla wara'uhu mata qalbuhu yule ambaye haya yake imekuwa ni ndogo na uchaji wake unakuwa ni mdogo na yule ambaye uchaji wake unakuwa ni mdogo kadhalika moyo wake nao unakuwa vile vile ni mdogo haya ni katika mambo ya faida ambayo mtu anatakiwa awe nayo Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu anasema arba'u man kunna fihi faqad rabiha faqad rabiha mambo manne yoyote yule ambaye yatakuwepo kwake yeye basi amepata faida asidqu walhayau wa husnul khuluq washukuru jambo la mwanzo ukweli mtu ikawa sifa yake ni ukweli ukweli ni katika mambo yaliyoamrishwa alayka bisidq fa inna sidqa yahdi ila albirri wa inna albirra yahdi إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى ويتحقق حتى يكتب عند الله صديقا jilazimishe na unaongoza na mtu atazungumza zimisha na ukweli mpaka tani kwa Allah kweli inakuwa ni tabia yake sasa mtu akawa ni mkweli kadhalika kuwa na haya tabia njema na kushukuru kushukuru neema za Allah kushukuru watu katika yale ambayo wanamfanyia yeye nam kadhalika kuwa na tabia zilizokuwa nzuri zinamfanya yeye kuwa ni katika kuwa na tabia zilizokuwa njema na maneno ambayo yamepokelewa kutoka kwa salaf kuhusiana na haya ni ma maneno ambayo yaliyokuwa mengi kijana wa kike wa kiume anatakikana apambikane na sifa ya kuona haya kwa sababu atakapokuwa ameona haya wanatarajiwa kwa mazuri wa bin munabbih rahimahullahu ta'ala asema khaslata idha kanata fil ghulami rujita rujiyat an-najah khaslatani idha kanata fil ghulami rujiyat rujiyat najabatuhu rujiyat najabatuhu arrahbatu walhaya mambo mawili yatakapokuwa yapo kwa kijana basi panatarajiwa kwake yeye kufaulu woga alrahba walhaya kadhalika na haya woga wa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika na alhaya kwa nini kwa sababu alhaya min aliman الحياء من الايمان haya ايوه hayo ina maana kupelekea mambo mazuri na mambo makubwa ambayo yaliyokuwepo na ambayo yanatarajiwa na ambayo yanazingatiwa katika Uislamu haya ni vazi haya ni vazi la uchaji Maad bin Ibn Ka'b al-Juhani asema libasu taqwa al-haya vazi la uchaji ni haya vazi chaji ni haya kwa hiyo nasaha zangu dada zangu na mama zangu na ndugu zangu tatakikana tujipambe na sifa ya kuona haya tuisome haya tujifunze haya wa makafiri maadui wa Uislamu wanaona nafasi kubwa sana kuiondoa jamii ya Kiislamu kwa kumtumia mwanamke nako ni kuiondoa haya yake kwa sababu lam tastahi ha isna ma shi'it ukiwa una haya fanya utakalo al-Imam Ibn Hibban rahimahullah asema al-wajibu 'ala al-'aqili an ta'uda nafsuhu لزوم الحياء من الناس وإن من أعظم بركته تعويد النفس تعويد النفس ركوب الخصال الحميدة ومجانبتها الخلال المذمومة كنتش واجبيك ومن يكيلي نكوريك ميانا نحايا kwa watu na kadhalika katika mambo makubwa ni kuizoesha nafsi kuyaparamia mambo yaliyokuwa mazuri wa mujanabatuha alkhilal almadhmuma na kujieka mbali na mambo ambayo yenye kusemwa yenye kusemwa vizuri kwa hiyo ikawa wa Kiislamu kila anachokifanya anakipima katika mizani ya haya mizani ya Dhunnuni rahimahullahu ta'ala ana maneno yanasimuliwa kwake thalathatu min alami alhaya mambo matatu ni katika alama za haya waznu alkalami qabla qabla atafawuh bih kwanza kuyapima maneno kulipima neno kabla hujalitamka neno hilo neno hili takakumwambia mtu takumwambia mzee takumwambia mume takumwambia nani qabla atafawuh bihi wamujanabatu ma yahtaju ila al-i'tidhari minhu na kujiepusha na yale ambayo yanahitaji udhuru kwenye hayo wa tarku ijabati safihi hilman min na kuacha kumuitikia kumjibu mtu mpumbavu pale anapokusemesha wewe hali ya kuwa na upole katika hilo sio kila mtu anajibiwa wapumbavu majibu yao mara nyingine inakuwa ni kimya yanakuwa ni kimya natosha kuwa ni jawabu kwa wao naam haya ni pambo ambalo linampamba muumini kwenye mambo mengi yaliyokuwa mabaya anampelekea katika mambo mengi yaliyokuwa mazuri alimamu nawawi asema hakikatul haya khuluqun khuluqun uhakika wa haya ni tabia yabathu ala tarki alkabihi yanapelekea kuacha maovu wayamna'u min at fi haqqi dhi haqqi fi dhi haqqi dhi haqqi wa na inazuia mambo yaliyokuwa mapungufu kwenye haki ya mwenye haki na mfano wake kwenye haki za mwenye haki katika mfano wake na haya ni maneno yaliyokuwa mazuri kabisa kutokana na muda ambao tumewekewa tushazungumza zaidi ya muda tuliowekewa ni saa moja na sisi tutakana tuzungumze dakika 60 tu peke yake lakini na saha za mwisho na la mwisho natakikana mtu kuiogopa jambo la kusema mimi sina haya, kwa sababu si neno ambalo latakikana litoke katika kinywa cha mwanamke wa Kiislamu, si neno ambalo latakikana litoke katika kinywa cha mwanamke ambaye aliyekuwa wa Kiislamu, kwa sababu kutokuwa na haya ni upungufu katika imani na ni dharau kwa yule ambaye anayazungumza maneno hayo ambayo yatapelekea yeye kudharauliwa. Haya ni katika imani. Haya inamfanya mwanamke akae katika daraja yake na nafasi yake ambayo Uislamu umemweka katika hali hiyo. Kwa hiyo nasaha zangu na nasihi nafsi yangu na nasihi na nasihi na dada zangu wanawake wa Kiislamu wakati huu ambao haya imetokea imepungua ime, ime, ime, ime, ime na kumekuwa kuna mmongonyoko wa maadili katika jamii za Waislamu, basi walezi wanawake ambao ni walezi wamama wake walimu kadhalika wana, wale wenye kutoa nasaha kwa watu suala la haya lichukuliwe katika zote mbili tabia kadhalika haya ni imani haya kwamba ni tabia toka watoto wadogo mtoto mdogo anafunzwa kuwa na haya. Usichukulie kwamba huyu ni mtoto hana haja sasa hivi kuvalishwa hivi, mfundishe kwamba wewe ingekuwa mtu mzima ungeweza kuvaa hivi, mapaja nje, miundi nje, nywele wazi. Wasema ah, huyu ni mtoto, tukoe mwache avae tu hivi. La, mjenge, mwambie huoni haya wewe, kutoka hivi. Mtoto wa kiume mwenzio anakuona wazi tokea mdogo, imjenge ile haya ya kimaumbile na kuja kusoma kwamba aka kumbe hili ni katika imani na mingineyo mengi. Wengi katika Waislamu hasa wa, wa, walezi wanawake huwachukulia watoto wadogo wanawake hawana haja ya kufundishwa sitara ya Kiislamu kwa udogoni, kwamba bado huyu hajakuwa yeye ni mwanamke baligha au tayari kafikia miaka saba na mwingine miaka kumi, bali inaonekana ni katika hali tu ya kawaida. La, haya mambo yanafunzwa katika udogo, katika hali ya utoto. Na Waswahili tuna maneno yetu, tunazungumza kwamba samaki mkunje angali mbichi. Zamani maneno haya yakitumika sana, kwa sababu hakuwa kuna vyombo vya kuhifadhia vitoweo, mafriji na mafriza. Kwa hiyo samaki wakikaushwa na udongo eh, upate ulimaji. Kwa hiyo tusichukulie maneno ya watu, mazoea ya watu, ishi watu tukayachukulia sisi kwamba ni ndiyo muonekano wa Uislamu. Na vijana wa leo, watu wa leo, kuna vitu vinawapumbaza na kuwadanganya, hizi musalsalati, hizi tamthilia zinazoitwa za Kiislamu, zinazowekwa katika katika vituo vya televisheni kuwaangalia watu au wanaonekana wana majina ya Kiislamu na wanatoka katika mataifa ya Kiislamu yale wanayoita, wakiona kwamba ule ndio Uislamu wengi katika wale ni watu wasiokuwa na maana, ni watu waovu. Ukiangalia katika maisha yao ya kawaida, unaona kwamba ni watu ambao waliokuwa mafusaka. Usiachilie vitu vile kuonekana kwa mwanao na kujifunza, vitapelekea watu kuwa na tabia zilizokuwa mbaya ambazo zinapelekea kukosa haya, si katika mambo yaliyokuwa mazuri. Tujifunze dini yetu inayotufunza haya katika madaris. Muislamu, jambo la kujifunza, mwanamke wa Kiislamu kujifunza dini yake la wajibu na kama mtume alivyosema talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin kujifunza elimu ni jambo la lazima kwa kila muislamu hapo anaingia muislamu mwanamume na muislamu mwanamke hadithi imeishia hapo hizi ni nasaha zangu na ni neno la kufungia katika muhadhara huu ambao umehusishwa kuhudhuria au kuhudhurishwa kwa wanawake wa Kiislamu tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala azijaalie haya kuwa ni katika tabia zetu, azijaalie haya mambo ambayo tunajifunza na kila siku tunapanda jana hatua katika kujifunza katika haya. Tupambikane na haya sisi na watoto wetu, sisi na familia zetu, na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe istikama katika hilo na atupe khatma iliyokuwa njema. Wafaqa Allahu aljamia lima yuhibbuhu wa yardah. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم بارك الله فيكن وجزاكن الله خيرا